gospodare nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veki u vekovi vekova. Amin. Gospode pomilujem, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitva nas, svetih Taca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Hristos uskrsa. sedite, sedite Kad smo počeli, braće i sestre, prije nekih 15 godina da se približavamo polju svjetlosti i mjestu utjehe, e, pritom još uvijek pravim šokom da se jedno i drugo, dakle i svjetlost i utjeha nalaze u našoj crkvi, a mi navikli pa i učeni da pored nje prolazimo, da je potiskujemo, da je držimo ni za smatrajući da je prazna, mrtva. A onda, zahvaljujući jednoj novoj generaciji Božih sinova. Počeli smo i sami njihovim molitvama i njihovim primjerom da polako prilazimo. Jedan od sinova Božih po blagodatima jedan od onih koji je primio poziv da dođe na svatbu carevoga sina, da svoju dušu vjenča sa njim u crkvi, kroz svete tajne, sveta bogosluženja, kroz svetu i veličanstvenu liturgiju, bio je i blaženo počevši arhimandrit Lazar Ostroški, iguman. I zahvaljujući njemu, njegovom primjeru, mladi ljudi počeli su da se vraćaju crkvi, da se vraćaju manastirima i da se uključuju u duhovni život. Jer ima i oni koji priđu, ali stanu i ne naprave one važne, odlučujuće korake, misleći da je samo jedan pogled u pravcu istoka dovoljan da se carstvo naslijedi. Međutim, ni jedan od onih koji tako misli, carstvo nije ni vidio, a ako ostane u tom lošem raspoloženju, neće ga ni vidjeti. A otac Lazar pripada generaciji onih koja je smjelo ušla u prostor crkve i koji je živio duhovnim životom koji je skopčan, koji je istinski, sa ozbiljnom duhovnom borbom. Borbom koja se vodi sa zlim duhovima tame, laži i obmane, borba koja se vodi sa našim strastima, onim deformisanim kretanjima energije naše duše. I kao jedan od onih koji se borio u vremenu, oni koji se predaju, u vremenu prevašćenih, obmanutih, i od crkve otuđenih moraju da traži pomoć u izvorima, nepreslušnim izvorima otačkog učenja, evanđelskog kvaliteta. I te knjige je iščitavao i trudio se da živi po njima. I živio je. A onda je tu djecu, to su danas veće, odrasli ljudi, mnogi od njih i na ozbiljnim i odgovornim pozicijama u crkvi, neki od njih i pastiri, a jedan od njih je naš dragi sabrat, saslužitelj i iguman pivske svetinje, jeromonah Jeftimije, koji je duhovno čado oca Lazara, preko njega upoznavali su se sa knjigama koje su bile potrebne, koje su mogle da pruže ispravno duhovno rukovođenje. A one su svakom vreću i sese ko krene duhovnim putem neophodne. Najbolja kombinacija ako nam ih preporučuje neko koji je sam njima vaspitan. Danas je izuzetno mali broj ljudi koji je upoznat sa pravilima duhovne borbe, ne igre košarkaške, futbalske, ove ili one, ta pravila svi znamo, ali ona ne spasavaju i vijenac ne donose, jer to nisu pravila borbe i ko ne igra po pravilima apostolskim, po riječima apostola Pavla, ni vijenac ne dobije. A da bismo se borili po pravilima treba da naučimo a u svetim spisima svetih otaca ta pravila su izložena. Otac Lazar je znao da tvrda otačka riječ neće moći ovako da bude primljena od novog naraštaja, od nove generacije, koja se, kako na jednom mjestu govori Arhimandrit Rafael Karelin, jedan od duhovnih otaca i učitelja ovih naših vremena, koji su se probili kroz asfalt. Njima je potrebna riječ koju će moći da prime, a koja će u sebi nositi kvalitet i poruku otačkog, to jest apostolskog učenja. I baš otac Lazar, e, kao žedni jelen tragajući za spisima, tragajući kroz njih i tražeći riječ pouke, otkrije jednog savremenog duhovnog pisca. A riječ je upravo o ocu Arhimandritu Lazaru, Gruzinu, čiju ćemo knjigu večeras eh, predstaviti. Naš prvi susret sa njom bio je u izdanju naše Sveti Gore, izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske, po preporuci i duhovnom savjetu Arhimandrita Lazara, oko koga su se okupljali i odgovorni za izdavaštvo u Mitropoliji, među njima i protvjerej e, Dragan Radomir Nikčević, duhovni brat i možemo reći neku ruku i učenik od Vazara koji je na njegov savjet odštampao prva izdanja dijela Hinanrita Lazara Bašica i posle štampanja otac Lazarih je sa velikom ljubavlju dijelio svojim duhovnim čatima Ne bez razloga jer u ovoj knjizi ukazane, braće i sestre, na ozbiljnost našeg vremena, na opasnosti koje vrijebaju svakog onog ko krene uskim putem ka životu vječnom, ukazujući na primjere oni koji se, nažalost, nisu spasili koji su usled tajni bolesti duše, to su one hridi podvodne, ona tajna, sakrivena, a opasna, kao džavo i više od njega opasna gordost, na koju su se mnogi nasukali i potonuli u bezdan tame. Jedan od otaca koji je tu bolest i tu opasnost prepoznao i koji praktično svim svojim dijelima ukazuje na nju i kako je izbjeći jeste upravo otac Lazara Bašize. Da ja kažem još samo i to i predamo našem ocu riječ jer on je sa dijelima oca Lazara i prvi i među prvima stupio u kontakt mnogo prije nas, jer i stariji u duhovnom životu od nas. Zato smo ga i pozvali, ne bez razloga, jer poštujući sve druge, ipak za ovu knjigu morali smo pozvati nekoga ko zna i koji je primio njenu poruku i pouku, da kažemo samo i to da e, imajući blagoslov da nedavno posjetimo Svetu Gruziju, E, imali smo i želju da se vidimo s ocem Lazarom. Međutim, tamo smo saznali od otaca Manasiru u kojem smo ocijeli, i se nalazi u blizini Tbilisija, blizini, relativno blizu jedno sat vremena vožnje terenskim vozilom u gorama Gruzije, gdje se nalazi i skit svetog Pantalemona u kome trenutno živi otac Lazar sa svoje tri sabrata. Međutim, oni već mm, nekoliko godina, 5-6 godina ne izlaze iz manastira. Imaju jednog brata, da kažemo, spodnjeg monka koji im predstavlja vezu sa svijetom, a oni bezizlazno prebivaju u toj svetinji vjerujemo uznoseći molitve za sav svijet. Čak mi oci obližnjih manastira ne odlaze više tamo, ni na manastirske slave, poštujući e, herojski duh oca Lazara i njegove pratije. Knjige koje je napisao, među njima i ova koja je pred nama, pisane su nekih 15-20 godina unazad. I zaista ono što je napisao dovoljno je, braće i sestre, on je odužio svoj duh prema braći, umnoživši svoj talent, jer jedan je po ocjeni arhimandrita Rafaela Karavina koji teško daje visoke ocjene, od duhovnih pisaca Gruzije Budijske crkve i uopšte pravoslavlja. Odlužio je svoj dug, umnožuje svoj talent i predao se onom najvećem, najvisočijem djelanju i ako hoćete služenju bližnjem, a to je molitveno prebiranje u klijeti srca, odakle se se molitve za napaćeni, mnogo stradalni svijet i rod hrišćanski. Eto u Gruzijskim gorama i večeras na molitvi, je mi sabrani oko dara, koji je on iz svog evanđelskog srca evo primio crkvi na spasenje i korist roda našega. Oče, ti na žrtvi, na trudu koji ste prinjeli, na razumijevanju. I eto neka Gospod da da i ova večerašnja vaša riječ i slovo bude nama na korist i bolje razumijevanju duhovnog života. Hvala. Evo da vas pozdravim od srca, da zahvalim što ste me pozvali i da zahvalim što ste izdali ove knjige koje su mnogo važne, koje ne govore ništa novo, ali su mnogo važne i kazuju nešto na novi jezik. E, ja ću, odlučio sam da stojim kad pričam, ne sam čitao da Mihajlo Ladić kad je pisao uvijek je stoja i pisan, da ne bi ugnjavio ljude, pa tako se nadam da neću ja vas ugnjaviti. Pokušat ću nešto da kažem o duhu savremenog vremena i o savremenom čovjeku, a poslije da nešto kažem kakve to ima veze ova knjiga sa, sa današnjim vremenom, u kom smislu. Prije dva mjeseca bio sam u jednom selu u Velici, kod Andrijevice, to je jedno stradalno mjesto, imamo slično mjesto u Pivi Dola, preko 500 ljudi je tu ubijeno, u Dola su ubili 108 djece, i onda majke su ubijali i onda očeve na kraju. Slično se desili u, i u Velici, prije dva mjeseca dolazio je tamo patrijarh, jedno malo mjesto i njima je bila velika čast dolazi patrijarh, napravili su binu, dolaze vladike, suštenici i tamo ima blizu, dok mi čekali da dođe patrijarh, ima blizu jedna škola, ona je negdje sigurno 60. i 70. godina na arhitektura, dugačka zgrada. Ušao sam tamo kad tamo neka izložba crno-bijelih fotografija. Ja inače volim crno-bijele fotografije, one e, nekako imaju neku nedoročenost, negdje su zanimljivije nego ove u boji. I one prikazuju vrijeme između dva rata, prvog i drugog svjetskog rata i posle sve do današnjih dana fotografije prikazuju e, nošnju, prikazuju radove seljaka, prikazuju neke običaje, prikazuju e, instrumente, E, krule, gustre i tako dalje tu se može vidjeti dakle i karakter čovjeka i vrlo je zanimljivo vidjeti između dva rata te likove koji djeluju onako grubi ti seljaci, ali nekako djeluju originalni i uvijek su na selo ljudi najoriginalniji čak i ove nauke koje nijesu duhovne govore da rad stvara čisto srce tako su i oni pod način po pogledu onako su i ozbiljni, onako originalne ličnosti i onda posle rata prikazuju isto tako radove kako kose, mobe i sve negde do 70. godina. I onda se vidi jedna fotografija kako se odmaraju posle nekog rada, jedno deset njih, ali oni imaju slične frizure, imaju onako slično djevanje, onako djeluju dosta bezbrižni, ali nekako malo i tupi. Sljedeća fotografija prikazuju kako sede za stolom, malo su i popili, isto tako nasmijani, bezbrižni, a ponovo je malo tuplji nego pa vi ranije. I sve tako negdje do 90. godina i tačno se vidi nešto šta se to dešavalo sa nama u ovom periodu posle drugog svjetskog rata. Mislim da je e, naša ta država sa, e, smo živjeli imala dosta kvaliteta, ali je imala jednu veliku manu i a to je ta nagla migracija sa sela u grad. To ja mislim da je dosta utjecalo naš narod negativno. To je nago urađeno. Bilo što u životu da radite, odnosno da radimo, ako kontinuitet nago prekinemo, to nešto nije onda dobro. Tako i to naglo oseljenje u grad. I sve su ljudi bile, to je privlačno, jer imali su dobre plate, to nisu mogli zaraditi na selo, bilo je to negdje savremeno, forsiralo se. Ja mislim da je pojem seljak kad kažemo danas nekome, da je to odatle potičilo kad kažemo da je nešto pogredno. Onda, danas se uglavnom govori da je seljak neku glavu, a seljak se dakle vraća malo pojem. Sad govore da je paran ovi preko radije. E sad, e, šta se je dešavalo s nama? Kad smo došli u grad naši roditelji, oni su radili 8 sati na, na poslu, pretežno su savjesno radili i sve to bilo u redu. Imali su prosjek po četvora djece. Živjeli su u nekim pretežno malim stanovima, kasnije su i dobijali stanove skoro i besplatno. Međutim, našao se jedan problem što rade 8 sati, da dođu u kući i onda ne znaju kuće sa sobom, imaš više vremena na selo, toga nema. Najprije bilo samota neko kad se napije na selo, onda svi ljudi pričaju ga pijan i tako. A ovi ljudi nisu umjeli nešto da čitaju knjige, da izaze u grad, da se druže, nego onako su počeli da piju alkohol. I to je bilo baš zastupljeno, ljudi se takmičili ko će više popiti. Osobito 80. godina sjećam se i na istrećarima i bilo kakve dešanja da je baš bio junak koji više popiti. Tako ti čestiti ljudi postupno su počeli da se gube, nije bilo i Boga, neke utjehe da dožive, ja sam mnogo ljutio na mog oca pokojnog, na primjer u nekim stvarima, kad sam bio u trećem razdu, sve dne, tamo kad sam išao u ovom preduzeću, to je bilo železara, gdje on radio, sve sam oprostio. Radio tri smjene, to je bio otvoren prostor, znači samo krov nad glavom, bio je poslovađa, imao je 30 radnika, ko zna i kakvi. I onda se se bilo jasno tako da sam shvatio o čemu se radi. E sad, kako se dalje to odvijelo. Počeli su 90. godine i sve to djelovalo da nam je stabilna država i sve da je u redu, porodice funkcionične plati se primaju, firme rade. I te 90. godine su bile mnogo potresne. Sve ono što je bilo e, nešto nepromedljivo, na primjer Sovjetski savez, e, naša država, aktivna ljubiva, egzistencija, sve ono što su nas učili, sve što je djelovalo nekako trajno, sve to počelo da se ruši. Ja u mojoj generaciji, na primjer, ne znam nikoga da je bio pobožan, nikoga bilo ne se možda jedno 700 džaka i nikoga ne znam da je bio pobožan prije 90. godina. Poslije 90. godina počelo da se priča i o Bogu, jer jednostavno počelo su da padaju maske, da se sve institucije lome i onda je počelo i to zanimljivo vrijeme, vrlo teško, bila je inflacija, bili su ratovi, ali s druge strane je bilo vrlo inspirativno pojavili se naravno i sekte, ali počelo da se priča o Bogu u smislu života. I prva knjiga koja je mene uticala je bila Jovana Dučića, Vlada cara Radovana. I tu sam vidio da nešto ima, da nešto se tu, nešto postajano. I tako počeli smo naše generacije otprilike od 22, 23, 24 godine, tek tada smo se krstili i počeli smo da idemo na ostrog pomalo i da radimo ostanem po deset dana, tamo smo i upoznali što je pominjao otac Čapajlo, otac, otac Lazar, ja sam lično razočarao kad sam ga vidio, ja sam mislio da je to će biti neko providno lice, duga brada, sjeda, pogled neki u daljinu. Međutim, on je bio čela, onako krupne glave, izbuljeni očiju malo, kad sam ga poljubio u ruku, ono, vidi se neka malo bolest kože, sve sam to primijetio i baš se razočarao i njegovim izgledom, nije izgleda ništa duhovno. A posle, ovaj, kad, sam ga, kad smo ono radili, onda sam posle vidio da su svi veliki ljudi jednostavni, pa on je isto tako bio e, čudesan u, toj svojoj jednostavnosti. Teško je bilo i napisati u njemu nešto, jer ništa nije posebno, ima neke posebne rečenice. Ali je bio neprilaziđen u četiri oka, na primjer, kad imate neki problem i sa njim pričate, djeluje to bezizazno i sa njim porazgovarate i tako, ili ne ispovijest, i ništa ne primijetiš, jednom kad izađeš vidiš da letiš, da je sve to maknuti. To je čudo, čudesno bilo, tako je, čovjek je željen tih ljudi, na primjer nikakvi se nekom turobnost, očajanje ili tako, onda on slučajno neđe nešto da spita, uzmete blagoslovi, nosite ono smeće i posle vidite da je sve to prošlo, jednog nestalo. I onda vidite kako je čudesan, vidite Bog, da može sve da da, da makne nekako. Djelo je nemoguće, to misli idu i sede u krug i očajanje traje da, da ne sne to u jednom trenutku. I vidi, to je bio Boži čovjek i mislim što je pominjao otac Apejlo utjecaju na, na nas, na monake. mislim da je 60% Crnoj Gori monaka i monakinja, da je to pod utjecajem Lazara otišao. Ja nikad nisam primjer do 20 godine, nikad nisam možda 10 metara vidio saštenika na ja nikad nisam sjeo sa njim, niti nisam pomišao ću ići u jer to mi bilo totalno strano. Posle 2000. E, godine počelo je još više da nekako se osipa neki principi, moralni društva. U 90. godina su bili e, puno ljudi išli u crku. E, posle 2000. ostali su oni koji im baš nešto znači crkva i nestalo tog entuzijazma, te, te inspiracije kao što je bila 90. godina. Najviše su ljudi išli u monake 90. godina, sad manje. I e, primjećuje se nešto da se dešava sa čovjekom, kad bi pogledali ovo zadnje 20 godina kako je to bilo i kakav je današnji čovjek. Današnji čovjek, to možemo svi primijetimo po sebi, jedino se ne pravimo. Da smo uvijek nekako pod stresom, napregnuti. Danas ako čovjek bar jedno pola sata fizički ne radi, veliki je problem da se malo spušti jug na zemlju. Dakle, duša osjeća da se nešto dešava u svijetu e, i današnji čovjek više nema i toliko početkom 2000. je bio aktivan, hedonizam. Danas čovjek više pazi. Danas više imate neke eko ovo je ono da se pazimo posebno hranom. Ja mislim kad bi prošli vrijeme na to šta se treba da jedemo, jedno četiri sata bi potrošili dnevno kako treba da koju hranu da skuvamo, da izaberemo šta da jedemo. Danas se čovjek pazi, čuva se, osjeća neku opasnost. To obično kažu neki ovako duhovni oci da je to neka težnja za beskonačnošću ova borba sa tijelom. Hoćemo da izgledamo lijepi, zategnuti, ogledamo se ispred ogledala, podižemo obrve, pravimo osmijehe i tako dalje. E, taj, to je sad, e, nije znači, toliko aktualan hedonizam, nego e, da smo u formi, da smo u kondiciji, da smo uspješni. Nekako je čovjek prepušten samom sebi. Data je neka sloboda spoljna, ali su e, nestaje tradicije, nestaje tih zajednica, bilo seoski, bilo gradski. Ja mislim da naš u Crnoj Gori ne postoji selo. Ne postoji tipično selo, to su samo ostane po 10-15 kuća zimi ili tako i počnem pričati s ljudima da je lijepo na selo najviše ih ubija ta usamljenost, nema te tog zajedničkog života. I tako i danas mi čovjek e, traži neki smisao. I danas ne možete ljudima, mogli su prije 90. godina i neka ideologija da zavlada čovjeka, danas može teško. Ljudi danas prepoznaju ono pravo, dubinsko, istinsko, jer smo svi negdje u problemu iznutra. Svi osjećamo dobro danas kako je vrijeme, da smo prepušteni samo o sebi, sami na sebi, da je i ekonomija dosta propala, da je neki globalni sistem zavladao u svim sferama u čovjeku i to je tako, takozvano potrošačko društvo. potrošačko društvo znači da živimo za, za, za trenutak, da pa nas nije briga za naredne generacije šta će biti, da smo otuđeni od tradicije. I to baš dobro prikazuje, da, ako budete gledali na film Ruski Jelena, ona govori to opasnosti u ruskom društvu. Ja primećujem na zadnje primjer dvije godine da uopšte nijesu Rusi, bar ovi što dolaze u kao ranije kad dolaze. Tu su Bermude, tu su kamere, da ja pitam jeste li Amerikanci ili ne Rusi, da ja namjerno pitam da sam i ljute tako je tako kao da su neki zapadni ljudi, toliko miliona ljudi pobijeno, a oni tako sad dolaze. Mislim da ovo što se dešava u Ukrajini je vrlo bolno, a mislim da je dio trezniće za Rusiju. Bio sam baš prije dva mjeseca u Rusiju i u Moskvi ima 17 miliona ljudi, ne smijete da idete u mantiji, nego morate da skinete mantiju jer tamo ima raznih ljudi, raznih e, vjera, drogiranih, pjanih i uopšte monasi, monaki, nesuštenici ne idu u mantiju. Dakle, e, prije 15 godina nijesu vozili su Varburge i Vade, sad imaju razna auta, kao mi ovo sve. I počeo taj duh da ih hvata i Rusiju, tako da je ovo onako jedan dobar šama Rusiji, a i nama će biti bolje ako... I čuo sam baš neki sveštenik sad dolazio iz da je Rusi sad se više na sebe, dosta je tamo neobrađeno zemlje, je dosta nerada, sad počeli su i oni da proizvode i da ovo postaje inspirativno. Kao što su bile 90. godine, nije to sve tako bilo loše kod nas kad inflacija bila, da smo se pomagali. I to je bilo nešto inspirativno za čovjeka. Nekako čovjek mora da osjeti neke krajne mogućnosti da bi bio čovjek. što ovako kad ljudi dođu iz Beograda ili nekako pa pivu i onda prožive tamo su akademici ili, na primjer, uspješni biznismeni, ono što pričaju, pričaju ono što je bilo u pivi, odnosno na selu. A to su teški uslovi gdje su živjeli. Ništa ne pričaju o 20-30 godina gdje su bili u Beogradu. Ali baš istinski, najviše s toga sjećaju. Čovjek se najviše, najviše sjeća tih teških trenutaka. Oni jesu teški, hoće čovjek da ih izbjegne, ali oni negdje pokazuju nas kakvi smo. I čovjek je pravi čovjek kad ispita sebe te svoje mogućnosti šta može, šta može, koji su naši darovi, tako prepoznajemo razočarenje u sebe i tako dalje. Pokušat ću samo još e, da dodirnem uh, i teologiju današnju, arhitekturu i umjetnost. E, jedan članak kad sam bio na Svetoj gori prije, tri godine napisao ga jedan bibliotekar monah o svetosti stvari i to me zainteresovao taj naslov, šta mogu, kako mogu biti stvari svetre i materije. E, govori o tome da je danas sve postalo, i u crkvi ima dosta kiča. I nemate ručnog grada malo. Tamo jedan baš se pregovori s odavljeni samo ako ih Britolinom izuzda, svi, svi su to od nas kupili. Niko nije kupao ne lijepe krstove koji su mehanički urađeni. On govori o, o tome kako može stolica biti svetna, stara, gdje su sjedili naši džedovi, kako opanka majčina može biti sve. Odnosno, ne, ne osjećaju se samo molitvom sveštenika, nego trudom i znajem. Taj lični pečat kad se udari na neku stvar i čovjek je željen te svetosti stvari, zbog toga vidite na svaku stranu etno restoranje. To je teža neka izvornost, jer to djeluje dosta naporno, sedite u restoran i pored vas to je puno prašine, tako to se ne prije u štobu ali to je sad kao da je to moda. To je težnja kao izvornosti, te ljepota to, ta eh, ljepota koja je lična, to je željen čovjek. Ne mora ono da ima neke estetske principe vrijednosti koje bi mogli to da ukalipuju, ali to je, meni, meni je to bio neki nov tekst i novi pogled na svijet, šta to čovjek traži. E sad je progovorio nešto o tome kako to taj duh vremena, ili kako kaže apostol nadmjeno življenja, i pokotavče kako i ona djeluje u crkvi. Danas kažemo, na primjer, urađene su vizantijske freske. to je, na primjer, pretežno rađen seko stil. Taj seko stil e, rađen je vještačkim bojama, oni imaju sebe vlakna i one su dosta drečave boje. ne mogu da se rade po mjesec dana, na primjer, tri kvadrata, možda šminkaš i tako. A freska asocira na riječ freško, tu se napravi matar od kreća i pijeska i može da slika najviše 48 sati i slika se prirodnim bojama. Boje se prave, e, na primjer, bijela od kreća, crna od vinove loze, zelena od zelene zemlje i one su sve prirodne i nijesu drečave, nijesu napadne. Tako ih sve upravo sad, ništa nema napadno. Ništa nema tako da na čula odmah djeluje. 48 e, sati možete slikati, dakle kakav si, takav si, radiš fresku. I one isto tako imaju taj lični I uvijek se ljudi bune, na primjer, ova je freska grdna, ova je lijepa. A kad uđemo u trku gdje je sve korađeno, samo jednom pogledamo i kažemo lijepo i uopšte smo ravnodušni dalje. I to je baš naš problem e, u našim trkama da isto tako treba da se vratimo tom fresko slikarstvu, bez obzira kako će ono biti kako ispanjali, ono održava to vrijeme u kojem taj čovjek živio i održava karakter tog čovjeka. I uvijek ima i tu Božje dejstvo. Nikad se ljudi nisu negdje do 14. vijeka ne potpisivali na preskama. Smatrali se da je to Božje dijelo. i stvarno je tako. Nikad ne može čovjek koji je slikar, a nije ne se, ne posti, ne ispovjeda se, nikad ne može napraviti ikonu. Može sve da uradi pravilno formu, crte, ali nikad nema taj lik ispred koji bi se vi mogli moliti. Tako i freska, ona ta dvoja, na primjer, radi s matorom 40 godina u bogosluženju, ona zadobija nešto, e, neku tajnu vremenom i taj materijal i baš je on manastir pio, možda se ne bi premještao, on je premještan. 1969. do 1982. 13 godina, on se ne premještao, da nije bilo fesan, da je bilo samo crkva, ne bi se premještao. Oni su htjeli da ga potope, jer smatrali su da smo mi za ekonomiju, za budućnost, manastiri prevazili, da je to nešto arhaično ali su sagledali tu istorijsku kulturnu vrijednost, ako ne duhovnu i premjestili se. to je bio zaista jedan svjetski poduhvat. Samo su dva manastira u Egiptu prije ovoga premještani sa freskama. 13 godina je premještan, a 13 godina je pravljen. Ima jedan Janić Radojičić koji je bio kaluđer u manastiru Pili i on je živio početkom 19. vijeka i na marginama je nebogoslužbene knjige, kaže on bježat će manastir od vode i ubježat će. A to će biti u vremenu kad će ljudi misliti da sve mogu, da sve umiju, da sve znaju. On je 150 godina naprijed govorio o tom premještanju manastira i zaista je dosta dobro urađeno. I baš je to, to se u svemu čudesno što su uradili. Današnja teologija, e, oficijalna da tako kažem, e, govori najviše o ljubavi, učenju ljubavi, e, o ličnosti, to je vrlo zanimljivo i mnogo lijepo, ali ima i druge teologije. Uglavnom se forsira ta vrsta teologije koja je negdje spoj filozofije teologije i ona nema neku obavezu kad čovjek priča, na primjer ako je tema pokajanje i molitva, tu čovjek ima neku odgovornost sve kad priča nekako. Ne možeš ti sad da pričaš o molitvi pokajanju ako nije sutane. A ovdje kad pričaš o ljubavi i o ličnosti možeš ovako dobro da naučiš, da čitaš knjige možeš da pričaš i to je djelo onako zanimljivo i lijepo ali nije to samo ono što treba čovjeku. To pročitaš, ali moraš poslije ideš, nešto radiš, da živiš, a ne teže živiti. I tako da je čovjek se nekako zbuni, sve se govori o ljubavi, o ljubavi, stalno se govori o ljubavi, ja ne znam, od zadnje deset godina, na primjer, da je bilo neko predavanje molite možda ovdje, ne znam, ali ovim drugim gradovima, ili na primjer da je pokajanje tema ili tako. I to je najviše došlo iz Grčke, ta filozofija ima jedan zanimljiv među najvećim teolozima mitropolit Jovan Zezulas, od njega je potekla najviše ta današnja teologija. On je, svi kažu, izuzetan, ja sam i čitao neke knjige njegove, međutim, treba možda sve čitati iz teologije, treba samo tu stranu. E, današnja arhitektura, kad gradimo crkve, pokazuje da su mali oltari. I, i, i o tome se govori šta se to samo dešava. Napravimo veliku crku i bro crkve da stoji narode veliki, ali i mali oltar. Jer da kad služe, na primjer, trojica suštenika i kovadi kad služi, ako nema da se mi izmičemo, udaramo se laktom kad služimo, tako dalje. I onda je, uvijek je umjetnost bila odraz, arhitektura duhovnosti naše. Znači tu postoji problem šta se to dešava sa nama. Ova knjiga e, e, tajne bolesti duše govori o tome e, da, da grijeh ima svoju tajnu, kao što ima sve te tajne, sve ta tajna pričešća, tajna ispovijesti, pokazuje da grijeh ima svoju tajnu. To svako od nas primijetio, na primjer, ako ko neko puši cigarete, pa onda ostavi cigarete, po godinu dana, po dvije, na primjer, i onda se desi neka situacija, obavezno se ponudi Malboro tim situacijama, i onda zapali čovjek cigar čak mi ispane ljutav cigar i kažeš, baš vidim da mogu bez njega. Međutim, sutra dva cigara zapališ. što je već neko bilo sedeljka, popilo se kava i malo alkohola i skineš kutiju i nema više skroz putan. Kada ponovo pokušaš da ostaviš cigari, Sve to negdje izvan našeg razuma nekako čudno i vidiš da stvarno grijeh ima svoju tajnu. Bilo što da uradimo, kažeš radit ću to, nema to veze. Ali uopšte ne primijetimo, kako kažu, koji film kasnije upanemo. Ova go, knjiga ne govori ništa novo, na primjer ovo što čitamo u njoj imaju i u ili bilo kojim cetimac. Međutim, ono što je značajno, što djeluje otreznjujuće i ukrepljujuće ove knjige, da je to kazano onako analitički, na nov način, novim jezikom. I ti guzici izgleda imaju veliki dar i kod Rafaela Karelina i kod e, oca Lazara e, ima taj analitički duh neki da ti pokaže, da te otrijezni, da te vrati nekako na zemlju. Ona govori u stvari o pokajanju i plaću pred Bogom, o smirenju, to, se knjiga govori duhovnih. Kao što, na primjer, ako ste čitali uh, e, ona Kalis knjigu, pa on je bio podružnik koji je živio sa vladikom Nikolajem i onda on prikaže tamo njegovi podrizi kako hrani Međeda. Meni čini da mi malo pali da hranim ja Međeda kad čitam njega. Toliko je e, blizak taj podvijek nama. Naprimjer, kad čitate egipatske oce, grčke oce, sve je to slično, ali kad čitate njega, to je nekako srpski, naše. I je da nije, da je nama svakome darovan od nas da negde ne tako da budemo podrižnici, a negdje blizu, da nekako to djeluje naš. Tako i ove knjige e, djeluju nekako krepujuće na dušu e, i pokazuju da ne treba e, da se odmah bavimo mi ljubavlju, da neke imamo nebeske vizije, nego da, da vidimo gdje Odnosno da živimo mi u grijehu. A to mi ne primjećujemo manje ili više. I treba da doživimo pokajanje. Kad idemo, na primjer, na, na obično se to kaže pokajanje. Zbog čega pokajanje? Zato što sada baš zamislimo i imamo smrt nekako e, nekako iznad nas. Ne možemo to da sklopimo našim umom. I tu se uvijek zamislimo nekako. Iako je to naš bližni pogotovo, ili koga smo poznavali, uvijek je to nekako Bog zove pokajanje. Svi su zamišljeni. E, svi, imaju smrt od a jedna od najvećih vrlina je sećanje na smrt. Sećanje na smrt nije to vrlina koja je samo ovako racionalna. To je više nešto što je iznutra, neki doživljaj. I to se, to se daruje. I kad govori gospod bez mene ne može ti činiti ništa, nekako ne može to čovjek da shvati. Ova knjiga to pokazuje nekako blisko nama, da ne možemo mi zavoljeti na pravi način bez Boga. Da ne možemo raditi dobro bez Boga. Sve to djeluje onako abstraktno i teoretski, ali kad se čita ova knjiga nekako se spušti čovjek ponovo da kažem na zemlju i vidi da je to zaista tako. E, današnje monaštvo e, teži tome da ima neki ovako opušten odnos prema svijetu, da ima komunikaciju dobru, i onda nas i upadamo u neku, svi smo mi malo manje ili više u nekoj obani, obani ili prevesti, da smo mm, dobro imamo komunikaciju s ljudima, to se pretvara negdje u čovjeku ugodništvo. I ova knjiga e, pokazuje da treba da budemo e, smireni, da mi e, ne volimo Boga u suštini, da ne volimo ni ljude. I treba da zavolimo ljude i Boga je meni što je bilo novo u ovoj knjizi to razlikovanje duhovnog i duševnog. Zaista je to u ovoj knjizi toliko originalno napisano da čovjek počne da obražava, da voli, a sve to negdje na duševnom planu. Ti susreti naši s ljudima i sa prijateljima uvijek su vezani za neki, za neki e, trenutni interes, situaciju, Ko zna kako bi mi postupili u drugim situacijama, u nekim težim situacijama i kakva je to u stvari ljubav duševna i duhovna. On opisuje tu da je duhovna ljubav nekako slobodna. Znači da, da, ne, da vezani za toga čovjeka, za osobu, u smislu da, da nam on stalno tu je potreban, da nam zavisi od njegovog raspoloženja, da li ćemo ga mi voljeti ili ne. Znači, što je govorio, baš evo, pomenuli smo i oca Lazara, on je govorio da treba uvijek imati distancu prema ljudima. A poslije, jedno sam čuo i da je nas je dopunio da treba imati distancu prema samom sebi. Da e tako i on, on je persira ljude i mnogima to i danas nije jasno. Ako kažemo Bogu ti, zbog čega je on svakoga persira, onda smo i mi persirali vi, vi, onda kad dođe neko Ostrog je najse neobično šta se persirate, šta se pravite, ali poslije kad u Ostrogu, kad čovjek boravi, tamo nekako e, vidi čovjek brzo zrene, vidi koliko su nekako ozbiljne situacije i međusobni odnosi, da to mnogo nas je čuvalo to naše vi između sebe što smo govorili. Nekako e, ne možemo to da spakujemo u naš um stalno, i prolazimo granicu, ne možete u manastiru sad nešto pričate pa onda udarite lako čovjeka je tako. To u manastiru nekako ne može, e, drugčiji su, ozbiljniji su odnosi, e, drugčija su vrsta, subtilnija su iskušenja nego u svijetu. pogotovo tamo gdje prolaze i odlaze ljudi, gdje je teži vid komunikacije. Tako ta distanca da čuva ljude i ona prepoznaje, e, kaže, ikonu Božju u drugome. Ja nisam znam što to znači ni ništa ne ni toliko, ali prilike slutim šta je to ikona Božja u čovjeku. E, to je u stvari ljepota čovjekova. Ona može biti skrivena i sve toliko crkve su rađene, na primjer, u vizantijskom stilu, one su skromno rađene spolje, iznutra su bogate. to što je na tom uzoru, može čovjek skromno izgledati spolja, a iznutra da je bogat. E, na primjer, to je fino pisao otac Arsene iz Ostroga, on je pisao knjigu Bog and rock'n'roll, ja sam volio da slušam, prije što sam bio kršten, mnogo sam volio da slušam muziku 80-ih. Katarina Velika bila je jedan, jedna e, za je svirala, ona je završila fakultet Bogdanka, mnogo lijepo. I oni, oni su se drugirali. I posle nekog vremena gledaš tu osobu skroz izgubila ljepotu, posla je onako vještački debela, kosa je bila već Eh, razrijeđena i onda oni i sve je bilo. I onda shvatio da je to ta ikona Božja, taj ljepota čovjekova, taj originalni eh, lik. Svaki od nas neponovljiv, originalan i lijep na svoj način. I eh, to što je ona upražnjavala tu drogu, ona je umišljala tu ljepotu svoju. E to je tada, taj, na primjer, osmijeh nekoga čovjeka. Uvijek može da bude originalan, njegov glas, njegov neki gest to je ono što je neprozno, što ide u vječnost. I to je ta, ta ikona Božja lijepa, e, to, to, je ta ljepota koja se može i naravno još produbljivati. Tako ja na primjer gledam i slutim prilike šta je ta ikona Božja. Dalje u ovoj knjizi se govori o suđivanju. da je to problem danas, a osuđivanje znači otprilike da vidimo nedostatke drugih, da napravimo da smo pobožniji od drugih, da smo bolji, i uvijek će čovjek nekako osuđivati drugoga čovjeka, ali ako ga gleda negdje šire od djetinjstva pa i kasnije, onda ga nikad neće suditi. Jer u trenutku možemo mi da osudimo čovjeka da je ovakav i onakav, ali na primjer, kad bismo mi živjeli u njegovim uslovima, možda bi bili puno gori. Tako da nemam prava nekako da osudimo čovjeka. Jer zaista sigurno bi možda bili gori i ta, to osuđivanje koje je mnogo zastupljeno kod nas potiče od gordosti i sujete. Otac Lazar je govorio prilike, da vi nemoj kad ono sreteš nekoga pa znaš ono ovako, pokaže ovako na žodac cijeno znaš neko, ali pa ga ono znaš, <laughs> da ga gledaš. E to je to osuđivanje, ono neko iznutra, neki prezir koji ne primijetiš. I to, to isto dobro piše u ovoj knjizi. Kaže, um ne može to da primijeti, a duša to dobro osjeća. A šta to osjeća? Osjeća neku patnu, osjeća teskobu, čamotinju, strah. Znači, mi to ne, negdje nesvjesno griješimo, a to duša dobro pamti. E, to sam prvi put očitao u ovoj knjizi e, tako analitički i razložno, jer sad problem je velika uvijek i meni, naravno, ja slabo ispovjedam. Kad dođe se ne znam šta da kažem, pa se pripremam, pa se presabiram, a ovdje se pokazuje da smo mi negdje nesesno griješimo, da postoji taj alarm, na primjer bojimo se da će nam se nešto desiti, neki strah imamo, strepnju, bol, znači negdje mi griješimo nesesno, nešto smo uradili i onda treba čovjek da ispituje sebe. Jedan od načina da bi se pokajali jeste pažnja. Kaže, vas je veliki pažnja je pola čovjeka. Znači mi danas uopšte nemamo pažnju preko dana. E, šta to mi mislimo, šta to osjećamo. E, ne treba previše ni ići u sitnice sada izgleda svaki postupak i to onda čovjeka baca u neku zatvorenost ako nema nadu da Boga da prispitemo stalno jesmo li ovo rekli, jesmo li ovo neke nebitne stvari, ali treba da imamo pažnju. I kad imamo pažnju preko dana, onda je naša molitva nekako i uveče drugčija, nekako je Eh, od srca jasnije, a to se obraćamo Bogu kao ličnosti da nam pomogne. Ako ne nam pažnju preko dana, da počne ta sentimentalnost uveče ili spavanje, neko mučnina, neka... Možda ne i ovako da dođe, ali su to drugi razlozi. Znači, jedan od razloga, eh, jedan načina da bi se pokajali jeste i pažnja. I naravno da se čovjek ostane. Znači, svaki čovjek koji živi u porodici, to je prirodno, treba da ima neku prostor gdje da se osanje. Nije to neka mana da se čovjek, izdvaja, nego je to potrebno da čovjek se osanje, da se prisabere. Čak i kad putuje, na primjer, od grada do grada, nekad je to dobro. Uvijek se tako svjesno i nesvjesno preispitujemo. I tako nekako može čovjek da dođe i sabran na posao. Dakle, svaki trenutak, on kaže u malom, velikom, da preispitujemo sebe. Znači, da uvijek dademo prednost drugome. Da upoznamo tu tajnu žrtvovanja, da je to osnov za, za duhovnu ljubav. Međutim, ima problem, kaže on, zbog čega e, mi ne možemo da se saberemo, a to su mnogobrižnost i rasijanost. Kad ustanemo ujutro, e, često mi počnemo već ili nam je neka pjesma u glavi, ovi mlađi to imaju vjerojatno, već imaš neku melodiju u glavi ili počneš da nešto maštaš šta je bilo juče, utisci, emocije, a ovi koji se bave mnogo poslom, to je mnogobrižnost. Znači, nikad nijesmo u sadašnjosti, jer cilj je da čovjek bude u sadašnjosti, ili smo maštajamo pa i malo dodirujemo stvarnost. Ovi koji puno, koji, koji puno maštaju, a mnogobrižnost je ta da stalno se brinemo kako ćemo neki posao raditi, ko će nas to isplatiti, i uvijek tako zataškamo svoju savjest. I tako čovjek danas žuri, uvijek je, dakle, nikad ne može da stigne, sva kaže nema vremena. I to je neko mm, trčanje, kao da je bježanje od nekog mm, nihilizma, ništavila. E, I tako je to problem. I kako čovjek da se sabere. On kaže da je najbolje izutra da se dobro iskreno pomolimo, da će nas to pratiti čitav dan. Znači, kad odmah ustanemo, i onda se iskreno pomolimo i onda taj utisak čuvamo preko dana. To nam je neko mjerilo. Tako i posle liturgije, ne treba ona, na primjer, mi da pričamo neš, neke priče, neke ovako, kao da smo, od ona sad došli, ne znam, nija iz kafane, nego malo da čuvamo onaj utisak iz crkve. Tako su, na primjer, govorili za filmove Tarkovskog kad se gledaju, da ne možeš isti biti, kad pogledaš taj film, da to traje po sat vremena taj utisak. Tako bi trebali i posle liturgije iskrene molite onako da čuvamo tu unutrašnju, tu našu sabranost. I to je mnogo važno i dragoceno u ovim vremenima. I to je ono što preobražava svijet. Znači, to i kaže vladika Nikolaj Velimirović, ako vidiš toliki nemoral u društvu, ako vidiš vas oko sebe, u sebi, a ovaj, je, takva su vremena u kojim mi živimo da su skoro sve institucije dosta klimave i propale i ako čovjek se lično ne trudi bilo u manastiru, bilo negdje da radi e, više nego što bi trebalo, onda čovjek može da propane. I sad kaže on, ako vidiš šta da radiš ili ako vidiš takav bezizaz, mijenjaj sebe. I to je ono, znači, šta treba, kako najviše možda pomognemo. I ima taj, ta zamka u današnjoj teologiji, kaže e, da je individualizam zastupljen danas i u manastirima i u monaštvu. A uopšte nije tako. Naprimjer, došli isto vladika Nikolaj kaže koliko je važno za svijet kad neki čoban čuva ovce i srce se pomoli predveče i pogleda i kaže Bože pomozi nama i svima svemu svijetu. Da pa to ogromno, ogromnu važnost ima za svijet. Ili baš taj utisak kad sam bio sad u e, Rusiji, bili smo u manastiru Optini, tamo ima 154 monaha i prolaziš kroz Moskvu, nove su zgrade, vidiš i krem, vidiš tako da se mnogo gradi, Rusija moćna zemlja, jaku vojsku, ali zaista je mene najjači utisak ostavila dakle optina onda Divjevo, tamo ima 490 monakinja sa skitovima, 1000 monakinja, ali iskreno kažem, tačno vidim da to ta sila, da to sve daje smisao i vojsci i ostalo, da nema, tačno vidim da je to neka, da to daje nadu čovjeku. Tako i, e, monaški život i molitva bilo koga od nas imajte kako ulogu na svijetu. Nije to bježanje od svijeta, niti individualizam, nego jedno gospode pomiluje srca da to mnogo znači. To je tajna e, našeg, našeg života, hrišćanstva, da nije to povlačenje sebi. I opšte je čovjek kad počne strože da živi, on se malo i drugčije ponaša. Jedna kaže vidi kako se pravi, a nije to u tome stvar, nego to je e, problem e, tog upravo potišničkog života, ne možeš ti sad da komuniciraš tako olako znači dosta ima nerazumijevanja danas i onda kao da se ljudi preparnu i hoće da budu običnika i ostali onda glume ovaj, da si ti kao i oni tako ne treba, treba voditi svoj život i baš to što imaš problema preko dana, sve to kad pretrpiš uveče je mnogo lijepa molitva i utješna. A i to Bog dade onda posle i tu komunikaciju drugčiju i tako. Znači, ne treba se bojati, treba živjeti, a živjeti život, što kaže Vladika Tanasi, i ova teologija, na primjer, isto tako može kad preko podviga posmatramo ovo učenje ljubavi o ličnosti i o slobodi, vidimo da je mnogo, mnogo važno to učenje o ličnosti, da smo svi neponovljivi, da nas Bog voli kakve jesmo, da je on htio mi bi sebi ovako jednaki i svi podružnici a nije to u tome stvar, nego svaki ima svoju originalnu situaciju, originalan život i Bog nas vodi takve kakve jesmo, bez obzira koliko griješimo i tako. E, to je doprinos veliki hrišćanstva, čovječanstvu to učenje u ličnosti, kao što je pojemo hrišćanstva nestalo te, te surovosti među ljudima. Govorili su o čovjeku da je neprocenjiva vrijednost, a nije to nije bilo. Bili su robovi, to je bilo prirodno bili su gospodari, znači i taj veliki društveni utjecaj imalo hrišćanstvo, nigdje nema gospoda govori koji je najbolji sistem društveni i tako, nego traži starstvo Bože i sve ostalo će se dodati. Znači evo, kad pomenu smo, eto samo ću još reći o carstvo Bože, kad pomenu smo, malo ljudi sad govori o carstvu Božem, više se govori o, o eskatonu, to je jedan pojam koji nije, on siguran nešto što znači ili nešto slično kao carstvo Božje, nešto u budućem vijeku. E, to je teološki pojam. E, uvijek se govori u evanđeljima po, deset puta najmanje, nisam broja u carstvu Bože, pokajte se, došli u carstvo Bože. Danas kad bi govorili jezikom teologije, pokajte se, došla je eskaton. Niko ne zna šta je to Na carstvo Božje nekako poznata mi je riječ carstvo, poznata mi je Božje. Nešto što ne dođe uho, ni u srcu čovjeku, tako prilike opisuje apostol Pavle, znači da živimo zato i za carstvo Bože i uopšte se ne govori današnje teologiji toliko o carstvu Bože, na primjer kad čitate prolog ili žitija svetih, pa ide majka s to žuri, prestaje bi vojska koja hoće da ih gubije. gdje žuriš idem na jedno mjesto, tamo su hrišćani, pa što si pogleda sina, pa hoću i onda strada da ide u carstvo Bože. To je sad nama skroz djeluje nešto ovako surovo pretjerano, ali ljudi su imali taj doživljaj carstva Božega i žive su za njega. Mi više nekako u teotristički u crkvi posmatramo hrišćanstvo, da ne ide onako fino izađemo iz crkve, sad radimo neki posao, dobro, dobro nam ide, kući dođemo i fino ne protika dan. Jeste protika fino dan, ali to isto dar Boži, ali uopšte nemamo tu inspiraciju neku veću da doživimo to carstvo Bože, taj nevidljivi svijet, tu inspiraciju, tu radost i onda da to tako provodimo u svijet. I svi koji su uh, živjeli za carstvo Bože, znači nije to bilo bježanje u svijeta, oni su i najljepše crkve gradili, najljepše ikone slikali, najviše doprinijeli u društvenom smislu i naukama. I taj, carstvo, e, taj pojam carstvo Bože e, je skroz danas zapostavljen i treba da se zamislimo ja i kad ono vršimo pijemo, da pijamo Hristos Voskrse, ja se preko zuba lomim Hristos Voskrse, nemam ni ja taj doživljaj, ja vidim koliko smo nekako danas sadi. E, ono što hoće da vam kaže ota sada u ovoj knjizi, da mi danas nemamo mnogo podvika jer smo sujetni i da treba da se sami sebe prekorijevamo, da uzmemo neku mjeru koliko možemo i da živimo nekako slobodno, da se ne zamaramo nekim sitnicama, i da ne tražimo nešto ni previše od sebe, ali opasno je i zapostavljati e, podvijek koliko možemo, da trpimo patnje i bolesti, to su odlike našeg vremena, ali ima tu i okrepljujuću, otrežnjujuću ulogu ova knjiga, što nam govori da je danas nas e, da nema velikog podviga nego da uzmemo neku svoju mjeru a Bogu čovjek je ta mjera eto toliko bi ja na čas nešto rekao, to hvala vam što ste me saslušali, živjeli. Naravno, ja ne znam kakve je koncepcije, ako hoće nešto slučajno da pita i tako, ja sam baš služan. Mene ja ne doživljavam ovo kao neko predavanje, vidim puno vas tu i puno iskusnijih od mene i, životno i tako. Samo ako ćete da nešto i tako da porazgovaramo, izvolite ako ne, nešto koncepciju da e, ne možemo neke velike podvige da učinimo u tiče naše vere. Međutim, e, meni sve e, kad čovjek osjeti da, se, da je Koliko mogu da pomogu mošti naših svetaca u tome? Ja mislim da mogu, jer sad da li ja, grešim. Mene to drži izvrsno vreme. odem u veliku svetinju i poklonim se možda recimo nekoliko dana, posle toga E, imam manje, kako bih rekla, tih duševnih patnji. Mm. Da li sam ja na pravom putu ili... ili... Pa to normalno je pitanje. Ja baš tamo doživljamo kod svetog Vasilija, pošto su velike guže, pa onda dva, tri puta godišnje idemo. Ja sam razmišljao do čega to dolaze ljudi ko svetog Vasilija toliko, pa sam mislio da je to što su namore, pa onda idu tako, pa je ovaj, pomodarstvu, pa dobro i svetac, pa dolaze ide, ali mislim da dolaze najviše za utjehe. Nema toga čovjeka koji iskreno dođe po svetog vasili doživi neku utjehu. Jer on je stvarno veliki svetitelj, ovako gledate, kad dolaze ljudi vidi celo da ne vjeruju, ali kad se približe, nekako svak nešto doživi. I mislim da je najviše radi utjehe dolaze ljudi. Kažu, ovdje se osjećam kao kući, ovdje imam neki mir, E to je ono sad, kako mi da održavamo taj mir, treba čovjek uvijek se zamisli. E, sad ja mislim da mi živimo u vremenima kao u rimskom carstvu, prva tri, četiri vijeka. Ili vijek prije dolaska Hrista, isto je tako bilo e, jedno rimsko carstvo, bilo je jedan novac, e, težilo se tome da bude čak i jedan jezik, uh, jedna na neki način jedna religija. Dakle, mi živimo kao, kao da se vraća to doba. Čak i u modi međuše imate sad da i obrve i sukuda ima ta estetika koja se vraća. I kad čitamo sve te oce četvrtog vijeka, Vasilija Velikoga i Jovana Zlatousta, oni govore najviše, na primjer Vasilije Veliki, o, kad govori o hrišćanstvu, imaju razne teme, ali, primjer, on kaže četiri puta se uh, nedeljno pričašćuje. E, ja mislim da je danas e, vrijeme da da nijesmo za toliko neke podvige što se tiče posta i molitve, ali zato je velika utjeha pričašće. Znači ovo kad ste prije rekli pokajte se carstvo, dolazi carstvo Bože, to uvijek možemo prije pričašće sami sebi reći. Carstvo Bože je upravo i pričešće. Znači, treba se češće pričešćivati u principu, ali opet, svak kako odluči taj lični odnos da ima prema Bogu, ali velika je uh, pričešće. Znači da čovjek uh, tako uvijek i posle pričešća malo se povuče jedno pola sata, sad malo se pomoli još i tako. I e, to je ono što teži čovjek kad dođe gore kod svetog vlastelija, pa onda nestane mu to. E, znači, svaki čovjek kad se krsti bar tri puta dode na liturgiju, on će dalje ići. Nekako ga to veže. I to je nekako jače u čovjeka. I, mm. vremena proveli u manastiru Ostrugu, a gdje su ta kvizišta gdje ljudi koji krenu duhovnim životom najčešće kvizaju, e, govorimo o tom ulazku u crkvu i nekim početcima u bavljenju molitvom. Sigurno se ne išli na mnogo primjera, nadam se i dobrih, ali i onih loših, pa možda neka paralela pa obično ljudi krenu naglo. Osobito kad imate takve uzore i onda e, krenete naglo. Baš i u knjizi govori, govori se o tome da čovjek uzme odmah da posti, da se moli, da fizički radi, ali što više. I sve to upotrebljava i što više i misli će napredovati. Ali kaže u ovoj knjizi da nije, da nije to, kako bi rekli, fora, nego da pratimo ono šta Šta nas, čega napredujemo. Ako je to, na primjer, e, pola sata molitve ujutro i uveče, da to držimo. Da ne moramo sad po svaku cijenu da uvedemo sebi šest sati molitve i mislimo da ćemo napredovati. Da vidimo, da prepoznamo šta napreduje naš duh, šta hoće Bog od nas. Znači nije važno da imamo puno oružja i ovako se sve stavimo i ne može da se krećeš. Tako kad kreneš naglo u podvijek to može da bude ne kasujete i ne treba ovaj, sad nešto, nego to dolazi samo, ja mislim, kao i što je vjera, dar Boži. Možete sa godinu dana nekom čovjeku da pričate, on ne može da ga preobratite. U kom smislu je dar Boži? Zato što se Bog prvo javi čovjeku. Osjetite preko neke situacije, preko knjige, preko neke radosti, jer to je javljanje Bože čovjeku i dobijate vjeru. Ako to čovjek nije osjetio, džabom vi pričate. Tako i to treba postupeno živjeti ovaj, ne treba naglo krenuti. Obično je to bio problem što si naglo krenu uh, u podvijeg i onda posle nema snage. Čak se čini da možeš tri mjeseca, na primjer, sve ide i onda posle ne možeš. Znači, treba polako onako živjeti. ja meni se najviše sviđa, na primjer, negdje poruka uh, kad čitamo teologiju Vladike Tanasije, on forsira to da treba živjeti život. Znači, šta je ako pogriješiš, pa šta? Ništa nije ništa, ali tako. Govori o tome, na primjer, e, kako su imali sjednicu neki ovaj, savjez komunista i onda novi članovi su tu i onda im se ovaj objasni šta treba, kako treba, koliko treba, šta ne smiju, nema ništa onako na sve obaveze i onda se da javi ili možemo li mi pogriješiti. E tako i ne treba bojiš se sad nešto i kad kreneš u podvige, da misliš, da je, ne, živi život, nekako se zatvoriš i ja mislim da to, da to Bog budi čovjeka i da postepeno ulaziš u to. Treba biti onako pažnju imati prema sebi i onda postepeno tako držati neko pravilo. Važno je odrediti sebi neko pravilo. Ako je 15 minuta ujutro, 15 uveče, da se to čovjek drži, da to ispunjava. I onda čovjek postupno napreduje i onda kaže, doneću Bože još. Tako je Bog ličnost. Ako poštite, na primjer, možete 10 dana. I već pol kaže, Bože, ja mogu 15 dana. To ja mislim, Bogu milije nego sad da se forsiraš 40 dana, a a ne moš nikud. Ili nešto, ne znam, ja tako to satan. Teoretski, malo sam dosta ovako po prirodi skučen i to, ali mi, to mi je milo nekako. Ja mislim da je pravoslavlje, da je sloboda, da ne treba tako nešto sad cijediti komarca. Nemoj da se uvijedi, na primjer, neko ovdje primijetio sam primjer naoženi ljudi po 40-50 godina ili djevojke i onda se pitaju, oče, jesi danas na vodi, ali ne, nije, ja se na ulje, u, pa danas na vodi, pa ja, ja ne ulje. I tako, ali kad ga nešto samo malo dodije, nešto počne da vrišti na tebe. A sve brine samo na vodi na ulje, znači treba ovo držati, ono ne ostavljati, možemo da pobrekamo. Možda. E, u posljednje vrijeme susrećem samo, ne znam iz kog razloga, oni mene susreću. Jehovi, subotari, ovi, oni. I na plaži neki dan e, nosi knjige. I ja kažem, imali neka duhovna? On meni neku tamo od Jehova. Ja kažem, neću tu, ima li naša pravoslavna? Kaže on, a zašto pravoslavna? Pa rekao, zato što je u to vjerujem, to mi je najljepše. I onda on kaže, a recite mi jedan argument, zašto pravoslavna? Ja mu kažem, zato što ja volim to, zato što puno ljubavi, a da nema ljubavi na drugom mjestu, pita me on. Ja kažem, ne znam, znam samo da, ja, da to treba osjetiti. I poslije sam bila jako žalostna što nisam mogla bolje da odbranim, da nađem još argumenta. Najznačajniji argumenta. Toliko sam bila nesretna ja onda sam samo razmišljala što mu nisam rekla ovo, što mu nisam rekla ono. Pa ja mislite da ste bili zajedno dva dana da biste ne bi mogli naći što da mogli dobiti. Tako da nemoj se krati, oni su puni, sve znaju na pamet to je njima hrana. I onda pričaš sad vremena po snijeg i onda jedno živ odeš ovako, skroz ti za duša. Oni jedno čekaju to, znači nemojte da se se krate, više toga. Znači, Pa nema, zato što su oni se na nate kulu stražaru i mate. Da, ali oni tako lovi oni koji su slabi. Pa dobro. Svaki radi svoj posao, ne? Jeste, pa ona, i od se, znate, sve danas govore i tako. Pa i ove parade ponoši se imate i tako. Što se ljudi, tako. Ili, na primjer, bilo kod nas kad ima problema, svi hoćemo da savjetujemo, malo možemo da se, da te razumije čovjek, naš mali naš ljudi, imaju se dobri svi savjeti, niko ne može tu, ja sam na primjer slučajno, eto, pomenuo sam, evo još je mogu jednom pomenuti od Lazara, on isto jedna i kad uđeš kod njega i vidiš ova ispovijest, moraš nešto, nije se znao, ova plaća, tačno vidiš njegov izraz, jer pita, vidim isti izraz kao ona ima. On ima to da doživi isto to, i onda da ti pomogne, čak, to je čak, to je, to je ljubav, znaš, da, da osjetiš drugoga do kraja. Možda ćutiš i sve u redu. Kao naše bake, što ima još to negdje na selu, samo četiri sporednjih, a nešto u 5 sati ujutro iste kulje, namire živo i onda oni postupeno oni sve stari da jedu. Čitav život, mi se kad nešto fino oblačilo, bez nešto kada je sakrano, čitav život prođe sad, ono kad sam bilo tamo smo držali u Banjane parokiju, i obiđeš tako u kući i sediš tako neke bake, kad mi on ka, ona kaže, ili Bog ti pomoga sinku, kad ulazi mene milije nego vladi kad tri da su me blagoslovili. Znači on se trate fino ti pored nje biti, ona ta život tako, samo živjela za druge i nije, nije, nije, nije teško ni umrijeti nekako. Ali vidite, malo sam skrenula sad. Ovo što preneste ljubav, pa to vas je, ta ljubav, niti se ljubav. A e, taj kod ima još jedno je bit će dovoljno. Hvala, hvala. Hvala vam puno, eto samo trudio se da ne i tako. Hvala vam, tako vam. i sestre, blagodarim Otcu na ovim finim i toplim riječima i divnom pristupu ovoj temi i ovoj knjizi uopšte u našem vremenu. E, knjigu večeras, mada vjerujem da je dobar dio vas već imam i smo i ranije, čini mi se, e, davali i predlagao je to večeras po nekoj, kažem, promotivnoj cijeni od 3 evra, a uz nju ili bez nje, ukoliko već imate, dobit ćete na blagoslov e, doda neko, nešto, dodajte jednu ovu brošuricu. Brošuricu od istog autora e, u sebi sadrži dva vrlo važna teksta. Ovaj naš neša, ako nešto krene, to će se završiti u toku večeri. Leti, leti nešto to je najvažnije. U Valilonskoj peći dva vrlo važna teksta, pa eto uz ovu knjigu da primite na blagoslov, a prije nego što sve to uradimo, da uđemo u hram po nekom novom, a blagoslovenom običaju i da cijelivamo e, ove večeri e, dio tkanine e, koja je osvećena na pojasu presvete Bogorodice koji se nalazi u manastiru Vatopetu, pošto e, Vatopetski oci vrlo rado, evo da vam prenesem pozdrave od naše grupe koja je ovih dana krenula za Svetu Goru, danas su se javili i večera se nalaze baš u tom manastiru, a jučer smo praznovali praznik Pojas se presvete Bogorodice, u toj svetinji je bilo toržestveno, sa svenoćnim bdenijem i mnogi svetogorski oci su bili u tom manasiru, a evo mi večeras možemo da predložimo i zajedno sa vama da se poklonimo e, tom pojasu koji je osjećan na onom koji je opasivao utrobu one u kojoj se začeo neopisivi, a radi nas i radi našeg spasenja ovapoćeni i rođeni sad već posle stradanja, smrti i vaskrsenja, vazneseni sin Otca Nebeskog koji će opet doći i vjerujemo, a obećao je i tako će biti, neće zakasniti, a u ovom danu da cijelivamo vam uzmemo blagoslov njegove mater. Uđimo u hram, a poslije toga ko bude zainteresovan, neko uzme knjige.